Càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui la música de l'Eix Triador. You suddenly wake me up from nightmares that I don't deserve Àlex Triador desperta la seva vessant compositora i lletrista amb Wake Up, una de les cançons que el músic ballesà inclou amb el seu disc de debut anomenat Outs, publicat per Microscopi. Un eh, disc en el qual ens arriba mm, amb bona música més intimista, sobretot. Després de tota una vida dedicada a la música, dinsant-se en la guitarra quan tan sols era un nen, graduant-se en so a l'EMAF, en jazz i música moderna a l'aula del Liceu i en sonologia a l'ESMUC, així com el seu introductori recorregut com a música música i productor musical. Aleix Triador s'aventura en el seu projecte en solitari i en podem escoltar aquest Wake Up, que n'és la primera senyal que em va sortir. get along with my thoughts and my models And play with my soul I don't think I want to be a quiet Oh. Wake Up és un tall intimista que gira l'entorn d'una ruptura emocional, la sensació d'enyorança i la tristor. La veu melancòlica de l'autor acompanya una guitarra espanyola polida en una melodia serena que acaba d'arrodonir amb la percussió de Roger Pi i el baix que posa l'Arnau Torné. Tot plegat s'han registrat en el seu propi estudi. Un videoclip també acompanya aquest primer senyal de l'Eix Triador, que ha estat obra de Xumari Roca. Mm. my Aquesta només ha estat la petita mostra que ens va avançar l'Eix Triador des del seu àlbum Get Out, publicat a 2021. A finals en 2020 sortia aquest Wake Up, aquest despertar musical que ens ha ofert amb el senzill d'avançament. El músic en Bellesà llançava Ouch, un disc on fusionava pop i fins i tot folk americà amb cançons com aquest Choose. far from here can stand it. All my feet, I can go free, can go now. Cause if I stay, until war is man, I will not change. pretend that I know shit of what I gotta do, and I'll just be. La nova proposta de l'Eix Triador és un viatge de nou cançons per diverses etapes i conflictes vitals compartits eh, per tothom, fent servir la música com a mitjà d'expressió, com a via de sortida, aquest out que dona nom amb l'outs al títol del disc. Un disc molt íntim, però proper, en sonoritats que van des del pop fins al folk americà i on la reflexió, l'autocrítica i l'evolució personal n'estan plenament garantides. tight Gravat i produït pel mateix autor i el seu estudi, el treball ens ensenya els colors principals que defineixen l'artista. Una guitarra espanyola molt delicada, una veu melancòlica i un pedal estil molt expressiu. A més, eh, compta amb la col·laboració de Roger Pi, bateria i percussió, Arnau Torné, el baix elèctric, Sebastià Gris, harmonista Stey, o Joaquim Puigtió, Encato, mescla i mastering. També l'Andrea Rodríguez i forma part a les pintures que acaben de redonir i donar una tercera dimensió aquesta mescla tan íntima, recomanada per al nostre espai Aleix Triador i el seu disc anomenat Outs, del qual acabem d'escoltar el tema Fine. Something will be Knowing that someone will come Isn't what I need to do I'll have to let it all lost. I am on my way. Don't know where I am. Don't know where I go. But I love everything I see. Every little thing I find in every soul. Thinking that something will be. No isn't what I need to do. I'll have to let it all go. If I don't let me overthink, bit by bit I'll begin to be in peace with my soul.